بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa tarehe kumi من شهر الله المحرم مواقع الف موجة مئنة أربعين ننة كنت درسة يا كتاب أحاديث الأخلاق لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى tuendelea na موضوع صنائع المعروف tulifikia قول المصنف حفظه الله تعالى قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ حديث أبي ذر رضي الله عنه أسمى نلي نلي سيمكم بي أمتوم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أفضل أوليزي أعمال إلي أبور زيد أعمال زيكونين زخير لكن صحابة أبو ذر akataka kujua ipi ndiyo bora zaidi قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia al-imanu billah sababu iman ndiyo msingi wa kukubaliwa amali zote bimaana kusipokuwa na iman amali anayoifanya mwanadamu haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نجوتونا آية القرآن زكية zikizungumzia amali njema mwanzo zaanza amanu wa amilu salihat sababu lazima kuwe na imani kwa amali iliyo bora zaidi kumwamini Allah na hii ni katika dalili ya kuwa a'mal za nyoyo pia zaingia katika al-iman sababu iman asla anza katika nini katika moyo kwa a'mal pia zaingia katika al-iman hiyo ni amali za moyo hiyo ni amali za ulimi hiyo ni amali za viungo kama alivyotaja hapa wal jihadu fi sabili na kupigana vita katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala قال قلت أي الرقاب أفضل sahaba Abu Dharr akaendelea kuuliza ya Rasulullah ni mtuma yupi bora zaidi kumwachilia huru ndio anachokusudia nikitaka kuachilia mtumwa huru ni yupi aliye bora zaidi قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا yule aliye na thamani zaidi kwa watu wake na kadhalika aliye na thamani zaidi katika kumuuza huyo ukimwachilia huru ndiye mbora zaidi قال قلت فإن لم أفعل sahaba akauliza ikiwa hilo sitalifanya bimaana sina uwezo kufanya hilo na kuachilia mtumwa huru qala tu'inu salihan msaidie mwenye kufanya sanaa yoyote kazi yoyote anayoifanya ambayo yamshinda pengine msaidie umemwona mtu afanye kazi fulani ahitaji msaada msaidia beba mzigo umemlemea msaidie au tasna'u li akhraq na akhraq ni yule ambaye hajui kutengeneza wewe ukamtengenezea huyu wa kwanza anayo ujuzi kumsaidia huyu wa pili wamtengenezea kwa kuwa hajui akhraq قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل يا رسول الله hebu nipe habari nikiwa dhaifu katika kufanya baadhi ya amali bimaana nikawa na udhaifu kwa mfano wa kiwiliwili amali kama hizi siwezi kuzifanya na udhaifu uko kwa namna nyingi kuna baadhi ya ibada zinahitaji nguvu na kadhalika kuna udhaifu wa imani pia wachangia katika kupelekea mtu kushindwa kufanya baadhi ya amali قال تكف شرك عن الناس basi angalau zuia shari yako kutokamana na kuifikisha kwa watu fa innaha sadaqatun minka ala nafsika hii ni sadaqa kutoka kwako wewe wajitolea nafsi yako yani hata kule kuizuia nafsi yako kutokamana na shari isiwafikie wengine shari yake ni sadaqa kwa nafsi yako sadaqatun minka ala nafsika متفق عليه قال ففي هذا دليل على أنه لا أقل من الإمساك عن الشر إن لم يحصل من المسلم فعل الخير لإخوانه المسلمين وتقديم المساعدة لهم katika hii hadithi kuna dalili basi kwa uchache mtu awe atajizuia na shari ikiwa hawezi kuwafikishia ndugu zake waislamu kheri kuwasaidia katika kufanya kheri kuwatangulizia msaada basi kwa uchache kabisa fanya nini kwa uchache kabisa awe atajizuia shari yake kutokamana kufikisha kwa watu hiyo pia ni kheri ومن منع نفسه من إيذاء الآخرين فقد تصدق على نفسه na yule anayekataza nafsi yake na kuizuia kutokamana na kuwaudhi wengine basi huyu ni kama amejitolea sadaka nafsi yake wako watu ambao hawafikishii ndugu zao kheri wala hawawasaidii kwa kheri yoyote lakini wakati ule ule pia shari yao hawakomi kutokana na kuifikisha kwa wenzao la khairi hakuwafikishia na la shari hakukomeka nayo akabakia na wewe haifikishi ile shari kwa ndugu zake kwa hapa waambiwa basi kwa uchache ile shari ile yako izuie si sadaka tu kwa ndugu zako kwa nafsi yako pia sadaka kwa nini hivyo asema li anna idha al-akharin tadhiq ala an-nafs sababu kule kuwaudhi ndugu zako ni kuitia dhikini nafsi yako فإذا كف نفسه عن إيذاء الآخرين وسع على نفسه ورحمها بأن كفها عن إيذاء الآخرين فأعفاها من تبعة الأذى وعواقبه mtu akikomesha nafsi yake kutokana na kuwaudhi wengine basi ni kama ameikunjulia nafsi yake na kuionea huruma kwa kuzuia ile shari isiwafikie wengine kwa sababu gani kwa sababu nafsi yako ikiwaudhi wengine ni mzigo wa madhambi wabeba kesho ile nafsi itakwenda kuadhibiwa kwa udhia kama ule unaofanyia wengine kwa jizuie usiwaudhi wenzako kuna watu wapenda kuudhi shekhe na hili ipo tabia na wanafunzi kuna baadhi ya ndugu zetu mfano waweza kumwona maskini hana maneno na mtu wala haudhi mtu wala hana kero na mtu kabisa waja kumwona nkasirika ah una nini bwana ah fulani bwana yani hakumwacha mpaka huyu pia ambaye hana maneno na mtu pia akamfuata kule aliko akamtia kwenye dhiki na udhia amuulize bwana ankufanyaje huyu mwenzako mbona umemuudhi acheka tu yani yeye ana raha kisha udhi wake kama ingelikuwa labda pengine ni mtu labda amekuudhi wewe mfano lakini mpaka wale wasiokufanya chochote pia wenda wawaudhi bwana eh huogopi kuwa yule wamdhulumu ndugu yako na kesho kuna hisabu mbele ya Allah na kuna zile udhia ndogo ndogo na kuna udhia kubwa kubwa sasa kuna wengine wanaudhia kweli kweli na katika watu ambao wapenda kuwaudhi watu watu wa bid'ah unajua hivi asoma khurafi tena wasema swa. kuna mmoja asema tutataka kuwaudhi mawahabi twawaudhi kisha yosema kwenye maiki twawaudhi ati kwa kufanya nini kwa kufanya bid'a yani ile bid'a haifa pia ile bid'a yenyewe ni bid'a hapati kitu mbele ya Allah manake man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun kisha juu yake aifanye kwa riaa yani aifanya ili aonekane na watu wa sunna waudhike tutaka kuwaudhi tu makhurafi pia wanao tabia hii sana na kila wakiona watu wa sunna wachukie ile bid'a wazidi kuifanya kwa ajili ya kuudhi watu tu ama mashia watu wa bid'a wengine na ndio maana wakati mwingine waweza kumudhi mtu paka kuuliza wewe vipi bora nini usisobole mashia mpaka somo ya ramadhani ufunga siku mbili kabla ya waislamu hamnaona wapi ni mwezi sijui huchungulia na mashini gani watu wa bid'a wanaoudhia udhia kama hizo waislamu wakienda hivyo waoenda vile ili mradi wawaudhi tu waislamu na khawarij wanaudhia yao pia huwaudhi waislamu wakati waislamu wametulia hasa katika mwezi wa Ramadhani waje kusikia mpaka mji wa Madina pia walipuliwa mwakumbuka kuna Ramadhani moja huko nyuma wakapiga mzinga bwana wakaua askari wale askari wa haram maskini wale wana hata silaha wana sehemu ambayo ni mita kama mia saba mia nane kwa kaburi la mtunzi jamaa Madina watia hofu watu wamekaa na amani wawaudhi kwa hili liko pia kwa watu wa bid'a asawe mtu wa sunna usiwe nalo bwana si waudhi ndugu zako ingawa ili mchache lakini wako kuna watu kazi yao wapenda kuudhi tu hapendi kuona watu wamekaa kwa raha atatia neno tu waudhi mpaka kuna wengine ukimuona tu kwa mbali na waanza na basmala bismillahirrahmanirrahim yuaje yalla yalla yuaje jamaa jamaa yuaje wana watu wamekaa kimya salamu alaykum salamu na vipi yani watu wacheka na wewe ili waondoe ile udhia yako kama walivyokuwa wanafiki wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam hivi ndio walivyokuwa mpaka wakiwa mtume sallam akiamiliana wao kwa ajili ya kuzuia tu ile sharia yao na hawa ni katika watu waovu kama alivyosema mtume sallam shatr nas wale ambao watu wataamiliana nao vizuri itiqaa sharrihim kwa ajili ya kuzuia sharia siji wakawaudhi maanake kama hakukuudhi kwa kitendo atakuudhi kwa neno hao watu wako katika mshtama yani ukiwa nayo wewe una tahadhari tu kila wakati ujui huu ni mtu muovu sana na tulizungumza huko nyuma kabla ya hii hadithi hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaeleza kwa masahaba khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu wa sharrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu sharru na watu watu hawakai na amani na sharia ولهذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول للناس أبو الدرداء alikuwa kiwaambia watu نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب mjua البيطاري بيطاري ni vet doctor daktari wa wanyama kienda kule hospitali ya wanyama veterinary utamwona ile vet doctor sa abu, abu, abu Darda asema sisi twawajueni nyinyi kuliko wale madaktari wa wanyama wanavyowajua wanyama daktari wa wanyama ana kazi ufikiri mnyama azungumza wale tu mnyama hazungumzi hamtibu utamwambia vipi umwona wapi <laughs> kwa hiyo ataka ujuzi wa aliyajua na kimwangalia yule mnyama sasa ah, huyu mnyama ana kitu fulani fulani fulani na naam akamtibu akampa dawa na mnyama akarudi sawa sawa sasa bila shaka itakuwa yule anayefanya kazi hiyo yuaona vizuri sana yale maradhi sio sasa Abu Darda anambia sisi tuwafahamu nyinyi watu kuliko daktari wa wanyama anavyomfahamu mnyama قد عرفنا خياركم من شراركم sisi tuwajua wale wa khairi katika nyinyi na washari ndani ama khiyarukum ama tukiwazungumzia wa khairi kati yenu nyinyi alladhi yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu ni yule anayetarajiwa khairi yake na watu wamekaa na amani kutokamana na shari yake wa amma shirarukum ama wale watu washari kati yenu nyinyi falladhi la yurja khairuhu wala yu'manu sharru ni yule ambaye hatarajiwi kheri yake wala watu hawana amani na shari yake wala yu'taqu muharraruhu hili neno wala yu'taqu muharraruhu ni kuwa yawezekana mtu anamtumwa kwa mfano yule mtumwa wake yule akamwachilia huru baada ya kumwachilia huru amtuma tu yeye si alikuwa mtumwa wake yani kama kumwambia wewe akikataa wewe si mimi nakuachilia huru wewe si ulikuwa mtumwa juzi unaona sasa huyu mfano wake ni kama yule aliyewachiliwa huru ni huru lakini hayuko huru sio fahamu huu ni mtumwa sio nimekuachilia huru bwana alhamdulillah naachiliwa huru sasa mimi si mtumwa tena lakini kesho nenda kamwite fulani eh. sasa wewe utanifanyia kazi hii na hii na hii ah si ushamwachilia huru haya nkufanyie ile kazi kesho kesho pia utakuja utakuwa kufanyia sasa huyu anaachiliwa huru ama bado ni mtumwa kisha halipu ya eh. yatumiwa vile vile sasa ndio wala yu'taqu muharraruhu kwa yuko huru lakini kama hajawachwa sasa kuna baadhi ya watu chao ni kiko hivyo yani hakuna mtu yasalimika na wao watu washari kabisa ومثل هذا في المعنى حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نمفانه معنا كما كتك حديث أنس نتوم صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر wako katika watu ambao ni funguo za kheri wanaofunga shari yani akiwa mahali yule ni ufunguo wa kheri ile kheri itatanda katika sehemu kama hiyo na ile shari itafunikwa wa inna minan nasi mafatiha lishari maghariqa lilkhairi na katika watu pia watu wa maadini kama alivyosema mtume sallam annasu maadin kama adini dhahabi walfidda watu wako tofauti tofauti kama vile dhahabu na fidda ziko tofauti maadini aina mbalimbali huyu wa pili sasa yeye ndiyo miftahi ya shari sasa akija mahali huyo kutatokea balaa tena afunga kheri lakini mtume sallam akasema fatuba na itube mafasiriwa kwa tafsiri nyingi katika tafsiri yake ni e, aljanna pepo na katika hadithi nyingine shajara fil janna ni mti wa peponi yasiru rakibu fi dhilliha masirata 100 amin au kama qala sallam la yaqta'uha atembea mtu mwendo wa miaka 100 hawezi kukata kile kivuli cha mti kama ule vile ni kikubwa cha mti huo na pepo ni kubwa mno kuliko vile watu wafikiria wajua kama adna daraja fi janna mtume sana anahitaja ni yule atakayepewa mfano wa dunia mara ngapi ah naam mara mara kumi ushawahi kufikiria hebu fikirie ulimwengu mara kumi wewe mtu mmoja wewe sijui mtu mmoja tena huyo wa chini kabisa daraja yake ndio ya chini kabisa yule aliyetoka wa mwisho motoni akaingia wa mwisho peponi mpaka kwa furaha yake amwambia Mola wake atastahzi bi ya rabbi wa anta rabbul alamin wanipa yote hiyo wanafanyia mzaa bwana na ndo Mola mlezi wa ulimwengu wote حديث معروف يا ادنى اهل الجنه منزلا huu ulimwengu mnaouona leo muona ambao kuna mtu akiitwa huo yule ni sijui sasa mfikia nne bilionea sijui trilionea na kitu kama hicho basi ajifurisha furisha hakuna kama na hamiliki hata nchi sifahamu hamiliki hata nchi a a lakini ana senti tu za kidunia dunia hivi sasa huyo mtu wa peponi wa mwisho kabisa ikiwa atapewa mfano wa hii dunia tunaoiona mara kumi ndio kwake huko yani akiwa tembea tembea hivi usifikirie ni Afrika tu ah, ni dunia nzima hii mara kumi ndio yake peke yake mtu mmoja peke yake hawajua wana nini huko juu hawajua wana nini huko juu عرضها السماوات والارض ني عقوبه كياسي يعني بيب طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه يعني بونغيزي الجنه ووالي امر الله اتجعليها funguo za pepo afunguo ah, za khiri katika mikono yao lembo Allah atujalie funguo za khairi katika mikono yao wawailun liman ja'ala Allahu mafatiha ash-sharri ala yadayhi na ole wao wale ambao Allah atajalia funguo za shari kupitia mikono yao yani wakawa watu wa shari رواه ابن ماجه حسنه الألباني رحمه الله فالناس على قسمين قسم صاحب خير يفتح الخير على نفسه وعلى الناس واتركوا في جانب na wewe talib ilm kuwa mfano huu na talib ilm katika al-sunna ni khairi tupu wallahi neema kila mahali anaposhukia ni khairi unaporudi kwenu ukakaa chini ukawafundisha watu khairi ukawakumbusha watu khairi ni jambo kubwa sana walillahi alhamdu wal minna ndiko wengi katika tulabu alilm katika ahli sunna kushikia mahali takhiri kwa kuna watu ni watu wa khairi hujifungulia khairi nafsi zao na kuwafungulia wengine khairi wa qismun sahibi sharri na kuna kigawanyo ni watu wa shari yaftahu sharra ala nafsihi wa ala nas afungua shari ajifungulia shari nafsi yake na watu afungulia shari milango ya shari وكل ينفق مما عنده وكل إناء بالذي فيه ينضح na kila mmoja hutoa kile alichonacho kila chombo hutoa kile kilichomo ndani yake katika kheri na katika shari yani bimaana mtu wa shari ambaye amejawa na chuki amejawa na bughdha kwa watu na nini huyo usitarajie kheri kwake kwa sababu chombo chake kimejaa uchafu na upande wa pili pia ukampata mtu amejaa ukarimu na tabia njema huyo tarajia kheri kutoka kwake sababu kila chombo hutoa kile kilichoko ndani yake faman kana qalbuhu منطويا على محبة الخير وعلى حب شيوعه وانتشاره فإنه لا يفتح على نفسه وعلى الآخرين إلا خيرا سميكي ومتو ميواكي ndaniyake umejawa na mahaba ya khairi kupenda khairi na ile khairi iene basi huyo atajifungulia nafsi yake na kuwafungulia ndugu zake khairi بخلاف الذي ينطوي قلبه على شر فهو يفتح الشر على نفسه وعلى الآخرين kinyume na yule ambaye ndani ya moyo wake kuna shari ukamwona mtu ameingia mtaani muovu baada ya muda hivi ana kikundi cha watu waovu mkusanya kusanya vijana hivi awaelekeza katika uovu mara tu mna kundi la majambazi ah, si yule fulani bwana tulikuwa naye fulani e, nani kuna mtu fulani pale muovu aliingia katika balaa zote akawaathiri na wale wengine wakamfuata katika ile shari aliyokuwa nayo kwa mtu ikiwa na shari basi ile shari yake hufungua na milango ya shari katika nafsi yake na kwa wenzake عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة الصحابة وليز يا رسول الله نيونغوزي كتك عمل يتكونينجز ميمي ببوني قال أمط الأذى عن طريق الناس رواه البخاري في الأدب المفرد ondoa ذيها katika njia ya watu ukiona kile kinachowaudhi watu wakipita ondoa kuna kigae kitamkata mtu ikiwa kuvaa viatu weka kando kuna jiwe limekaa vibaya njiani weka kando kuna mwiba okota weka kando na zaidi kuna bid'a waondolee watu hii ni zaidi sababu bid'a ni uchafu katika njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa thawabu yake kuiondoa ni kubwa zaidi kuliko kuondoa taka barabarani sababu wewe waondoa taka katika njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo yaingia pia katika kuondoa udhia njiani watu wa khairi wajua huu ni udhia huu sasa kwa kule kuelimisha watu kuwafundisha kwa hili jambo halifai ni katika uzushi hii ni kheri kubwa ifanye وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق bwana mmoja katika wale wa nyuma huko mtume sana maeleza tukio hili alipita akakuta kitagaa au tagaa la mti limejitokeza njiani bimaana anayepita ikiwa hakuliona aweza kuligota likamuumiza macho likakumuumiza kichwa فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم ويبانا akasema wallahi nitaondoa huu udhia kwa ajili ya ndugu zangu waislamu isije hii ikawaudhi sije ikitagali kamuumiza mtu faudkhila aljanna kwa sababu hiyo akaingizwa peponi subhanallah waweza kuona jambo dogo lakini ukilifanya kwa ikhlas Allahu ghafurun shakur Allah atakushukuru kwa kitendo chako kama hicho kama ilivyokuja katika riwaya fashakara Allahu lahu فادخله الجنه الله أكام شكور tendo hilo lilifanya akamuingiza peponi pamoja na kuwa Allah hana haja na kitendo chako kama hicho manfaa irejea kwako فشتان بين من يميط الأذى عن طريقهم رحمة بهم وبين من يضعه في طريقهم إذا لهم كنا تفوت كوبا بين يولي أن ينروا ذيا جيانك وكوا ونيا هروما وإسلام نيولي أن يويكا جياني وذيا watu wawili tofauti kabisa والله المستعان حديثنا وفوات إن شاء